kelime-i tevhid bir mübarek, bir kutsi, bir ulu tesbihdir ki yedi cehennemin kapısını bu kelime-i tevhid kilitler. Cehennem yedi tanedir. İnsanlarda yedi tane sıfat-ı mezmume, çirkin sıfat vardır. Cehennemin yedi kapısını bu kelime-i tevhid kilitler. Zira Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri Habibi Edib'in lisanıyla ile La ilahe illallah hısni ve men dahale hısmi emine min azabi buyurmuştur. La ilahe illallah benim kalamdır. O karaya dahil olan benim azabımdan emin oldu buyuruyor. Bu kelime-i tayyibe-i mübarekeyi lisanla ikrar kalbiyle tasdik şarttır ve lazımdır. Lisanla ikrar kalbiyle tasdik olursa bütün azayı cevarihinin Allah'a tevhid ettiğini duyarsın bütün cemaatin ağaçların, dağların, taşların, hayvanatın ve insanların ve cinlerin ve meleklerin de hakkı zikrettiği, onların zikirlerine agah olursun. Yine bu kelime-i tayyibe-i mübareke sekiz cennetin kapısını fethi küşad Cennetin sekiz derecatı vardır. Sekiz kapısını aşan miftahı budur. Miftahül cennedir yani. Cennetin kapısını açan anahtardır. La ilahe illallah.